Mennyi Atyán, köszönjük, hogy nem szűnő szeretettel szeretsz minket. Thank you, Heavenly Father, that you love us with an uh, never-ending love. Köszönjük, hogy ezt ki is árasztod ránk. Thank you that you pour out this love. Köszönjük, hogy ide hoztál minket ma. Thank you that you brought us here. Kérjük, Uram, hogy táplálj minket, ahogy szoktál. And we pray that you would uh, nourish us as you usually do. A Te igéd a táplálékunk because your word is food to us. És tőled van az élet, Uram. And uh, life comes from you. Szeretnénk veled találkozni. We desire to uh, meet you. A te nevedben kérünk. In Jézus. your name we pray, Jesus. Amen. Amen. Legutóbbi alkalommal a János 20. fejezetében voltunk. Uh, at uh, last time we were in John chapter 20. És uh, olvastunk a feltámadásról. And we Uh, read about resurrection. Láttunk két bizonyítékot arra, hogy megtörtént a feltámadás. We saw two evidences of uh, the, uh, the resurrection, that it really happened. Ott volt az üres sír, és Magdalén Mária, aki találkozott a feltámadt Krisztussal there was the empty tomb and Mary Magdalene who, who met, the, uh, met Jesus. A feltámadás egy valóság. Resurrection is reality. Pál írt a tesszalonikaiaknak egy levelet, és erre a tényre hívta fel a figyelmüket. Paul wrote a letter to the Thessalonians and Uh, this is what he warned them. Az 1 Tesszalonika 4 lapozzatok, onnan felolvasok pár verset. Please turn to uh, 1 Thessalonians chapter uh, 4. 13. verstől olvasom. Verse 13. A 17. magyarul. Till verse 17 only in Hungarian. Nem szeretném testvéreim, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hiszük, hogy Jézus meghalt és feltámad, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Az pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat.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 Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. A feltámadás egy olyan valóság, amiben mi keresztények élhetünk. A resurrection is a kind of reality in which we Christians can live. És ez egy örök vigasztalás lesz and it will be an eternal comfort. Ez a fejezet, ez a János 20. fejezete, ez újra és újra megdöbbent engem, hogy uh, Isten feltámadása milyen hatással tud lenni az emberek életére. Uh, John chapter uh, 20 uh, shocks me again and again because uh, I can see uh, the uh, impact of the resurrection. Jézus öt alkalommal jelent meg uh, amit az evangéliumban olvasunk, először Magdalai Máriának. Jesus appeared five times of what we can read, uh, and first he appeared to Mary Magdalene. És itt a János evangéliumban ma olvashatunk még egyről, hogy megjelenik a tanítványoknak. And here we can read uh, that he appears to the disciples. Olvasom a 19. verset. I read from verse 19. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek! Then the same day at the evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst, and said to them, Peace be with you. Azon a napon, amit így az ige úgy ír, aznap, ez egy vasárnapi nap volt. Uh, that day uh, was a Sunday. Jézus pihent a sírban szombaton, és harmadnapra vasárnap feltámadt. Jesus was in the tomb on Saturday and on the third day he resurrected. Azt olvassuk itt, hogy a tanítványok összegyűltek és bezárták az ajtót félelmükben. Here we read that the disciples gathered and they shut the door. A tanítványok féltek. They were afraid. Bezárták az ajtót, hogy senki be ne tudjon jönni. They closed the door so no one could come in. Minden apró nesz fél, újabb félelem hullámot hozott rájuk. Every little noise uh, brought fear to, the, to them. Nem értették, hogy mi történik körülöttük. They didn't understand what was happening. És megjelenik közöttük Jézus. And then Jesus appears. Megáll közöttük. And he stood in the midst. Átjött a bezárt ajtón. He came through the closed door. Vagy a falon. Or through the wall. Ettől szerintem még jobban megijedtek. I think they were uh, uh, more afraid of this. Ez igen ijesztő lehetett nekik. Must have been very scary. A feltámadás után Jézusnak a teste nem úgy működött, mint előtte because, the, because after the resurrection the body of Christ was not working the same way. De miután megijedtek a tanítványok, felfogják, hogy itt van közöttük ő, és megörültek neki. But after they were scared, they realized that Jesus was there and they were happy. És az első szava Jézusnak hozzájuk az, hogy békesség nektek. And the first word of Jesus to them was uh, peace be with you. A feltámadás után ezt mondta először nekik, békesség nektek. This is what he said after his resurrection. Ez egy köszöntés volt akkor, shalom, békesség. And it was kind of a greeting back then, uh, shalom. Kezdhette volna Jézus feddéssel, és ezt a tanítványok tudták. Jesus could have started with um, um, rebuking them. Hol voltatok, amikor én a kereszten voltam? Where were you when I was on the cross? Miért hagytatok el engem? Why did you leave me? Egyik ilyen kérdésre teszi föl Jézus. He doesn't ask such a question. Nincs feddés. There, there is no rebuke. Találkozik ezekkel a félelmet, félelemmel eltöltött tanítványokkal, és azt mondja nekik, hogy békesség nektek. He meets these disciples who are full of fear, and he says to them, peace be with you. 20. vers. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Megmutatta nekik Jézus a sebeit, azt olvassuk itt. Here we read that Jesus showed them uh, his wound. Azok a helyek ott voltak Jézuson, amit a szögek ütöttek rajta a keresztnél. Uh, uh, the, the, the, the wounds were there, which was caused by the nail. A tanítványok nem akartak hinni a szemüknek. The disciples didn't want to believe uh, uh, their eyes. Azzal, hogy Jézus átjött a falon, ezzel nem növelte így ezt a bizalmukat Jézusban, akkor féltek, nem tudták, hogy mi, mi ez, mi történik. Uh, their trust in the Lord was not um, uh, grown by Jesus coming through the wall. Jézus arra bátorítja őket, hogy nézzetek meg, itt vannak a sebeim. Jesus encourages them to uh, look, look at him and see his wounds. Sőt, olvassuk a Lukácsban, hogy kért egy halat tőlük, és megette ott a szemük láttára, hogy látjátok, én vagyok az, itt vagyok a testemben. And in Luke we read that he asked for a fish and he ate it in front of their eyes. Ez azért jó hír, mert a feltámadás után is fogunk enni, a mennyben lesz. Éppen. It is a good news because after resurrection we will eat. Jézus arra bátorította őket, hogy nézzétek meg, vizsgáljatok meg, tapasztaljatok meg, itt vagyok. And Jesus encouraged them to, to look at him and uh, uh, és nézzék meg, tapasztalják meg. And experience him. És azt olvassuk itt az igevers végén, hogy meglátták az Urat és megörültek neki. And here we read that the disciples were glad when they saw the Lord. Meglátták, megértették, Felfogták, hogy itt van az Úr közöttük. They saw it and uh, understood it uh, that the Lord was there. És az a félelem, meg az a szorongás, ami addig bennük volt, az örömre fordult. And the fear they felt before turned into joy. Nem érvelés kellett hozzá, hanem az, hogy felfogják és megtapasztalják, hogy az Úr ott van közöttük. Uh, nem érvelés kellett hozzá. Uh, there was no need for reasoning. They saw him and they understood. Betöltötte őket ez a reménység, hogy van feltámadás. The hope of resurrection filled them. És ez eltöltötte őket békességgel. And it filled them with joy. Az with Úr peace ott állt közöttük, feltámadt. The Lord stood amongst them and he resurrected. Hogy én azon gondolkodtam, hogy min változtatott, vagy min változtat az, hogyha én egyre inkább az életemet abba fektetem, hogy van feltámadás. And I, I was thinking about uh, how uh, the fact of uh, resurrection uh, changes my life. Nincs veszteni valom, ha van feltámadás. Because there is nothing to lose uh, if there is a resurrection. Mitől félek? What am I afraid of? Mitől tett szorongással? what does uh, fill, me, fill me with uh, fear? Hogyha Isten a legnagyobb ellenségemet legyőzte, akkor ő Úr és Isten. If God overcame my biggest enemy, then he is God and Lord. És ahogy az ige mondja, akkor számomra is van feltámadás. And as the word says, then there is resurrection for me. Én arra bátorítalak titeket, hogy lássátok az életet így, az örökké valóság szempontjában. I uh, encourage you to see life from uh, the perspective of eternity. Hogy minket Isten egy örökké valóságra váltott meg. That God has uh, saved us for eternity. Hogy ha elhunyunk, akkor lesz számunkra feltámadás. When we die, there will be a resurrection. Isten vissza fog jönni értünk. God will come back for us. Nincsen veszteni valónk. There's nothing to lose. És um, itt a tanítványok megtapasztaltak valamit Jézus szívében. And here the disciples experienced something uh, from Jesus. A, 100, a 103. Zsoltárban azt olvassuk, hogy Isten nem a bűneink szerint bán velünk. In Psalm uh, 103 we we read that God will not um, treat us according to our sins. Itt Jézus kijönti a kegyelmét a tanítványokra. Here Jesus pours out his grace unto the disciples. Békesség nektek. Peace be with you. Ő minden kegyelem Istene. He, he is the God of all grace. És ezt a kegyelmét kiárasztja ránk nap mint nap. And he pours out this grace unto us every day. A korintusi levélben azt olvassuk, hogy ő minden vigasztalás Istene. In, in uh, Corinthians we read that he is the God of all comfort. Ez a mi Istenünk, minden kegyelem Istene és minden vigasztalás Istene. Uh, this is our God, God of all grace and comfort. Vannak olyan idők, uh, mondta azt hiszem az Adri is, amikor legszívesebben becsuknánk az ajtót, és nem találkoznánk senkivel. Be akarunk zárkózni, egyedül majd megoldom. There are times, and I think Adri mentioned this, that When, when we just want to shut the doors and we don't want to meet anyone. Amikor valamilyen félelem, vagy szorongás, vagy aggódás így arra késztet minket, hogy becsukjuk az ajtókat. When some kind of fear or worry uh, mm, uh, mm, makes us uh, close the doors. Ki akarjuk zárni az embereket, és van amikor még Istent is. We want to uh, sh shut out God and sometimes uh, other people. Ezen a helyen voltak ott a tanítványok. Uh, the disciples were in such a place. És lássátok meg, hogy Jézusnak nem okozott gondot bemenni hozzájuk és megállni közöttük. And see that it was not a problem for Jesus to uh, uh, go to them. Jézus áthatolt a bezárt ajtón. Because Jesus went through the closed doors. Átment a falon. He went through the wall. Ezt teszi velünk Isten. That This is what God does uh, to us. Elér minket azon a helyen, ahol bezárkóztunk. He reaches us at the place where we are closed. És arra bátorít akkor ott, hogy figyelj rám, tapasztalj engem meg. And there he encourages us to uh, look at him and experience. Lásd meg az én valóságomat, hogy én szeretlek téged. Uh, see the reality of him uh, loving us. Azt hiszem, hogy nincs nagyobb erő annál az univerzumban, ahogy Isten szeret minket. I think there is no greater power in the universe than uh, uh, the way God loves us. Azon, azon mértéke, amennyire megtapasztaljuk a békességet, azon múlik, hogy mennyire fogadjuk el ezt Istentől, hogy, hogy ott van velünk, minden helyzetben. Um, uh, Szóval az a mérték, amennyire megtapasztaljuk ezt a békességet. Um, the way we experience this peace. Azon múlik, hogy mennyire engedjük ezt a magunkének, hogy ő velünk van. Depends on the fact that how much we let him uh, into our life. Attól függ, hogy mennyire mész mélyre a vele való kapcsolatodban. Depends on how deep you go in uh, your relationship with him. És mennyire bízol benne. And how much you trust. Isten mostanában arra bátorít engem, hogy menjek mélyebbre. Nowadays, God encourages me to go deeper. Evezek mélyebbre vele. And roar uh, deeper. Ha minél mélyebbre mész egy, egy, foly, egy tóban, ott nagyobbak a hullámok, nagyobb veszélyt jelent rád az a hely. The deeper you go uh, in, in a lake, uh, uh, the danger it will, the, it will be. De ott van velem Jézus. But Jesus is there with me. Hogyha kint maradok a szélén, sose fogom megtudni azt, hogy ő megtart engem még odabent is, a mélyebb helyeken. If I stay at the side, I will never know that he he he will he would uh, keep me in the deep deeper part well. Minden kegyelem Isten és minden vigasztalás Istene. He is a uh, God of all comfort and all grace. Azért tud minket vigasztalni azon a helyen, ahol vagyunk, mert ő megtapasztalta azt, és tudja, hogy éppen akkor mi mit érzünk. He can comfort us because he has experienced what uh, we are going Amikor ő a kereszten volt egyedül, akkor megtapasztalta, hogy milyen az, amikor mi vagyunk egyedül. When he was on the cross alone, he experienced the same thing when we are alone. Megtapasztalta kísértéseket, amit mi tapasztalunk meg. He experienced temptations, what we experience. A kísértést, hogy inkább bezárkózom, és nem mutatom magam valódinak, valami másnak mutatom magam the, uh, the temptation when we uh, uh, close ourselves and we don't want to be who we are. Ő ismeri ezt. He knows this. És arra bátorította a tanítványokat is, és minket is, hogy találkozz velem. And he encouraged uh, the disciples and, and uh, us as well that we would meet him. Megmutatta nekik a sebb helyeit, a kezén, a oldalán, a lábán. He, he showed them his wounds on his hand, uh, his, on his side and on his... Uh, Tudjátok, hogy ez lesz az egyetlen dolog a mennyben, az ő sebb helyei, amit emberek készítettek, és eljut odáig a mennyig. Uh, these wounds will be the only thing in heaven that were, were uh, made by man. Minden más nem jut fel. And uh, nothing else will go up. There. De ezek a sebek örökké hirdetni fogják, hogy ő szeret minket és meghalt értünk. But these, will, these wounds will always uh, proclaim that he loved us and he died. Ha rá fogunk nézni, látjuk majd az üdvösségünknek az árcéduláját. Ennyibe kerültünk neki. When we look at him, we will see uh, uh, the price and how much we were. A Filippi 3-ban Pál megmutatja a saját szívét. In uh, Philippians 3, uh, Paul shows his own heart. Filippi 3:8. Uh, Philippians chapter 3 verse 8. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztus megnyerjem. Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ. És a tizedik verstől folytatom, and hogy megismerjem őt és feltámadás erejét, valamint a részes valamint a részesedéseiben, szenvedéseiben való részesedést hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a holtak közül való feltámadásra. From verse 10. that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed uh, to his death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Pálnak ez volt a célja, hogy mélyebbre menjen. Uh, this was the goal uh, for Paul that he would go deeper. Hogy megismerje Jézus feltámadásának erejét. So that he would know the power of uh, uh, his resurrection. És azt olvastuk, hogy ehhez mindent kárnak ítélt. Ami ebben lassította, az neki nem kellett and we read that uh, he counted everything as rubbish that slowed him down. Uh, hogy fe, megismerje a feltámadása erejét. Azt olvassuk. So we read that um, that I may know the power of his resurrection. Azt az erőt, ami legyőzte a sírt, legyőzte a halált. Uh, the power that overcame death and um, and, and the tomb. Jéz- Pál Jézust akarta jobban ismerni. Paul wanted to know Jesus more. Téged mi motivál így a keresztény járásodban? Mi a cél? What, uh, what is motivating you in your Christian walk? Mi, mi visz tovább téged? Mi az az erő, ami mozgat? What uh, moves you on and what is the power that uh, uh, drives you? Pálnak a célja, annyi mindent tapasztalt már meg, neki az a célja maradt, hogy a feltámadás erejét jobban ismerje, és magát Jézust. Uh, Paul has experienced many things, but his only purpose was to know Jesus more. A 21. verset olvasom a Jánosba. Verse 21 in John. Jézus erre ismét azt mondta nekik, békesség nektek, ahogyan elküldött, ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. So Jesus said to them again, Peace to you, as the Father has sent me, I also send you. Jézus ad nekik egy küldetést. So uh, Jesus gives them a mission. Hogy folytassák azt a munkát, amit ő elkezdett. To uh, continue the work he has begun. És a János 17-18-ból tudjuk, hogy minket is erre küld, hogy folytassuk azt a munkát, amit ő elkezdett. In John uh, 17 and 18 we know that he encourages encourages us to do the same. Milyen meglepő ez, nem? Jézus tisztában volt Péter kudarcával azzal, hogy elárul az, hogy a tanítványok hűtlenek voltak, elhagyták őt. And he knew that the disciples were uh, unfaithful and left uh, him. És mégis Jézus rájuk bízza az igét, azt a szolgálatot, hogy vigyék az evangéliumot ebben a világban mindenhová. Uh, still he trusted them uh, the, the gospel to take it. És a 22. versben azt olvassuk, ezt mondván rájuk lehet, és így folytatta. Vegyetek szent lelket. Verse 22. And when he had said this, he breathed on them, and said to them, Receive the Holy Spirit. Elküldi őket, ad nekik egy küldetést. He sends them and uh, gives them a mission. De mielőtt elindulnak, nekik adja a Szent Lelket. But before they leave, uh, he gives them the Holy Spirit. Ugyanezt látjuk az 1 Mózes 2.7-ben, ahol Isten lelket lehet a porba, hogy Ádámnak életet adott. This is the same thing what we read in uh, 2nd Moses chapter well, 2 verse 7 that he breathed um, in, into the dust and uh, uh, Adam came alive. Mind héberül, mind görögül. A lélek szó azt jelenti, hogy lehellet. Both in uh, Greek and in uh, Hebrew, uh, the word um, uh, spirit means breath. Itt az Úr életet lehel a tanítványokba. Here the Lord uh, breathes uh, life into the disciples. Ez az a pillanat, ahol a tanítványok újjászületnek. Most kapják meg az üdvösségüket. This is uh, the moment when the disciples born again. Megkapják az erőt arra, hogy kövessék Jézus. They receive the power uh, uh, to, or the strength uh, to uh, follow Jesus. Ne, követ, ne keverjétek ezt össze a a Szentlélek betöltésével, amit az abcselejben olvasunk, ez nem ugyanaz. Don't uh, mix it with uh, uh, the outpouring of the Spirit what we read in Acts. Uh. Mi, amikor megtértünk, abban a pillanatban megkaptuk a Szent Lelket. When we got saved, uh, uh, uh instantly we got the Holy Spirit. Ahogy megértjük, hogy Jézus meghalt értünk és feltámadt, hittel ezt elfogadjuk, megkapjuk a Szent Lelket when we uh, realize that Jesus has died for us and uh, we um, and we receive it uh, uh, with faith, then we got, uh, receive the Holy Spirit. 23. vers. Akiknek megbocsájtatott, megbocsátjátok a bűneit, azoknak, azok bocsánatot nyernek. Akiét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Verse 23, If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained. Egyesek hibásan ezt úgy magyarázzák ezt az igeverset, hogy Isten itt a tanítványokra bízta a hatalmat a megbocsájtás felett. Some people think that uh, uh, uh here uh, God entrusted uh, hogy nekik adta a hatalmat a megbocsájtásra uh, that God gave the power to the disciples for uh, forgiving. A Lukács 24:47-ben jobban van ez, ez tehát úgy, úgymond érthetőbben van ez leírva számunkra. Úgy van ott leírva, hogy hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnök bocsánatát. In Luke it is uh, written in a, in uh, differently and it says that uh, 27, 24, says that um, and that repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations. Mi hirdetjük a megbocsájtást. We um, we preach uh, forgiveness. Mi nem adjuk a megbocsájtást. Uh, we don't give forgiveness. Isten nem azért nekünk adja, hogy mi osztogassuk szét. Adjuk annak, aki méltó rá. God doesn't give us this so that we would hand it out to those who are worthy. Hanem ránk bízta, hogy hirdessük, hogy mondjuk el, hogy ez így van. But he told us to uh, preach it, that this is the way it is. És nem a magunk nevében, hogy Tamás nevében a bűneid megbocsájtattak. And not in our own name, uh, names that uh, in Tamás name uh, your sins were Hanem hirdetjük a megbocsájtást Jézus nevében. But we preach uh, the forgiveness of sins in uh, Jesus. Annak a nevében, aki meghalt értünk. In the name of whom uh, who died for us. Ehhez adja meg a tekintét számunkra. He gives us uh, authority to do this. Egyedül Isten bocsájthat meg bűnöket. Because only God can forgive sins. Uh, az egész uh, Azt bízta ránk Isten, hogy hirdessük a megbocsájtást. God told us to preach forgiveness. 24. és 25. vers. Verse 24 and 25. Tamás pedig egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá. Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezem az oldalára, nem hiszem. Now Thomas, called the twin, one of the twelve, was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said to him, We have seen the Lord. So he said to them, Unless I see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand into his side, I will not believe. Tamás nem volt ott, amikor megjelent Jézus a tanítványoknak. Thomas was not there when Jesus appeared to the disciples. Nem tudjuk hol volt, jobb dolga volt, nem volt ott. We did we don't know where he was. He had something better to do. De amikor találkozott a tanítványokkal, mind mondták neki, hogy Tamás, képzeld, láttuk az Urat. But when he, he met the disciples, uh, they told him that they have seen the Lord. Nem hiszek nektek. I don't believe you. Tamás, mi mind láttuk. Thomas, we all saw him. Azt mondta nekünk, hogy békesség. He said, uh, peace be with you. Nem hiszek nektek. I don't believe you. Ha nem látom saját szememmel, akkor nem hiszem el. Unless I see it with my own eyes, I, not, I don't believe you. 2000 évvel később még mindig kétkedő Tamásnak hívják, emiatt a mondata miatt őt. Even after uh, 2000 years, he is called uh, the doubting Thomas. Tamás azt jelenti, hogy iker. Uh, uh, the word Thomas means twin. Nem tudjuk, hogy ki volt az ikertestvére. We don't know who was he. De arra gondolok, twin. hogy sokszor én vagyok az ikertestvére. But many times I think that I am his brother. Nem azért, mert mondjuk nem hiszem el a feltámadást. Not because I don't believe in resurrection. Nem hiszem el, hogy ő van. And that he, he is alive. Hanem nem hízok benne. Just because I don't um, trust him. Nem bízok benne. I don't, don't trust in him. Annyi bizonyságtételt hallunk arról, hogy Isten hűséges, és néha mégis úgy döntünk, hogy nem bízunk benne. We hear many testimonies of God's faithfulness, but still we uh, don't uh, trust him. Nyolc nap múlva ismét ben voltak a tanítványai, és Jézus is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta. Békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt. Én Uram, és én Istenem. And after eight days, his disciples were again inside, and Thomas was Thomas with them. Jesus came the came, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace to you. Then he said to Thomas, Reach your finger here and look at my hands, and reach your hand here and put it into my side. Don't be unbelieving, but believing. Ez nekem nagyon bátorító. It is so encouraging. Jézus eljön, hogy találkozzon Tamással. Jesus comes to meet Thomas. És pontosan tudja Jézus, hogy mit mondott akkor uh, Tamás a tanítványoknak. Tudja Jézus. And uh, Jesus exactly knows what uh, Thomas has said to the disciples. Mintha csak miatt jött volna most. Békesség nektek tanítványok, Tamás gyere. It, it seems that uh, he came only because of Thomas. He says, peace be with you, Thomas, come here. Eljött, hogy megelégítse a szükségletét. He came to satisfy his need. Ha nem látom, nem tehetem a kezemet, nem tapasztalom meg, nem hiszem. Unless I see it and uh, um, feel it with my hands, I don't believe it. És azt parancsolja neki szeliden, hogy ne légy hitetlen Tamás, hanem higgyél. And Jesus tells him uh, that don't be unbelieving, but believing. Hagyd el a hitetlenséget, és higgyél Tamás. Leave your uh, unbelief and believe. Nem tudjuk, hogy Tamás valóban megérintette Jézust, vagy csak Elég volt látnia. Nem írja le az ige, hogy megérintette. We don't know if Thomas really touched uh, the Lord or not. It is not written here. De utána úgy kiáltott, hogy én Uram, én Istenem. But then he said, my Lord and my God. Jézus, te vagy az én Uram, te vagy az én Istenem. Jesus, you are my Lord and my God. Én bízok benned. I trust you. Elhiszem. And believe it. És Jézus nem utasította el, hogy jaj, Tamás, nem mondj ilyet, én nem vagyok Isten. And Jesus didn't say that, oh Thomas, don't say such thing, I'm not God. Jézus Isten. Jesus is God. Hiába állít a sok uh, szekta, hogy Jézus nem Isten, Jézus Isten, Úr és Isten. Uh, uh, although many uh, cults uh, claim that he is not God, we know that he is God. Eljött Jézus, hogy megelégítse Tamás szükségletét. Jesus came to satisfy Thomas's need. A mi helyzetünk kicsit más. Our situation is a little bit different. Nem látjuk Jézust a szemünkkel. We don't see Jesus with our nem, eyes. Nem adatott meg, hogy megérintsük a testét. And uh, it was not given uh, to us that we can uh, touch his De ezt mondja Jézus Tamásnak a végén, 29. vers. But in verse 29 Jesus uh, said to Thomas, Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen me and yet have believed. Ez az ígéret ránk vonatkozik. This promise is uh, for us. Boldog vagy, hogyha hiszel, még úgy is, hogy nem láttad. Uh, you are blessed uh, even if you didn't see him, but uh, you believe him. him. Az, amit Isten elénk tesz, az nem logikus. Uh, what God puts uh, in front of us is not logical. Nem látjuk, nem értjük sokszor, de azt mondja is, hogy bízzál bennem. We don't see it and don't understand it, still God says that trust in me. Nem kell több bizonyíték, nem kell újabb jelenéseket tennie Jézusnak. Uh, we don't need any other evidence or appearance of Jesus. Mindaz, ami kell egy nyitott szív. Uh, all that we need is an open heart. Uram, én szeretnék hinni. I would like to believe, Lord. A szívem nyitva van, Uram. Munkálkodj bennem. My heart is open. May you work in it. Jézus pontosan tudja, hogy hol tartat a szíved. Uh, Jesus exactly knows where your heart is. Tudta, hogy hol tart Tamás. And he knew where Thomas was. És hidd el, nekem tovább szeretne vinni, hogy menj mélyebbre. And he desires to uh, take you deeper. Mi lett Tamással utána? What happened to Thomas after this? A legenda szerint Tamás elment Indiáig, elvitt az evangéliumot messzi vidékekre. According to legend, he went to India and took the gospels, gospel there. a hitért mártír halált kell halnia. And he died because of his faith. Úgy emlegetjük, mint a kétkedő Tamást. And we uh, uh, mention him as uh, the doubting Thomas. De nekem nagyon tetszik benne az, hogy amikor Tamás nem hitt, akkor nem tett úgy, mint hogyha hinne. But I really like that uh, I really like that uh, when he was not believing, he didn't pretend. Uh, amikor nem, nem értette a helyzetet, nem tette úgy, mint hogyha érteni. When he didn't understand what was going on, he didn't pretend understanding. Viszont amikor hitt, akkor hangos szóval megvallott, hogy én Uram, én Istenem. But when he believed, he said loudly, uh, my Lord and my God. És ezért a hitét képes lett volna meghalni. And he would have been able to die uh, uh for his Tamásnak nyitva volt a szíve. Thomas' heart uh, was open. Biztos uh, sokan hallottátok, hogy uh, mi történt velünk ezen a héten. Probably many of you have heard what happened to us this past week. Hogy pénteken kiderült, hogy elveszítettük a kisbabánkat. Then uh, on Friday we uh, we heard or we um, we lost our baby. A, az ultrahang azt mutatta, hogy nincs a babánknak szívhangja. The ultrasound showed that uh, our baby does not have um, heartbeat. És uh, Isten nem magyarázta meg nekünk, hogy miért történt így. And God did not explain to us why it happened. Nem tudom. I don't know. De ismerem Istent, és tudom, hogy mennyire szeret minket. But I know God, and I know that he, how much he loves us. Nem gondolom, hogy uh, Isten nem szeret többé. I don't think that God does not love us anymore. Így örülök neki, hogy Isten megadta a hitet arra, hogy bízzak benne most. I am glad because God gave me the faith to trust in him. Hogy ne kérdőjelezem meg a szeretetét. And so I wouldn't uh, question his love. Isten vigasztalt mind a kettőnket, Sárit és engem. God has comforted us, Sharon and me. Nagyon fájt, amit hallottunk it, it really hurt what we have heard. De Isten vigasztalt minket. But God comforted us. Ő minden vigasztalás Istene. He is the God of all comfort. És megtörött minket vigasztalni. And he was able to comfort. Békességet adott nekünk ott, abban a helyzetben. He gave us peace at that situation. Olyan békességet, amit nem tudtunk megmagyarázni. A peace that we could not uh, explain. Sokkal azt gondoltam, hogy sokkal nehezebb lesz ezt a dolgot elhordozni. I thought that it will be much harder to uh, bear this thing. És lehet, hogy sokkal nehezebb lenne, hogyha nem adott volna már egy gyönyörű kis fiút a Márkó. And maybe it uh, uh, would be even harder if he uh, didn't give us a uh, Marco. De Isten valóságos volt nekünk. But God was reality to Isten us. Isten nyilvánvalóvá volt nekünk. And uh, it he was obvious to us. Isten megvigasztal. And he comforted És us. érdekes, hogy pont most uh, teszi ezt a szívemre, hogy uh, nézzek a feltámadásra. And it is interesting that he puts uh, <clears throat> resurrection on my heart. Isten az, aki látja a kezdet és a kezdetet és a véget. Because God sees the beginning and the end. És úgy döntött, hogy a kis babánkat hazaviszi a mennybe. And he decided to take our baby home. Isten az, aki megszabja az életünk napjait, tudja, hogy hány napot ad nekünk. God is the one who orders our day. És a fiúnak ennyit adott, vagy a kisbabánknak, nem tudom, hogy fiú volt, vagy lány. And he, he gave uh, this much to our baby. A mennyben fogunk vele találkozni. We will meet him in heaven. Ő már a legjobb helyen van. He is uh, in, at the best place a János 20. fejezetének az utolsó két verse, az elmond nekünk valami titkot. Uh, the last two verses of John chapter 20 uh, tells us a secret. Hogy a János evangéliuma nem teljes gyűjteménye Isten munkájának. That the Gospel of John is not a full uh, recollection of uh, God's work. Sőt, egyik evangélium sem az, sőt, rengében sem az. And uh, not all all the other gospels are not the full record. Hogyha minden le lenne írva, amit Jézus tett, vagy szólt, akkor a világ összes könyve se volna elég, hogy befogadja. Azt írja a János evangéliumának a vége. Because um, if everything uh, was written what Jesus has done, had done, uh, then uh, all the books of the world would not be enough. De amit le lett írva ebben a könyvben, az célral iratott meg. But everything that was written here was written with a purpose. Azért iratoz meg, hogy higgyünk abban, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. It was written so that we may believe that Jesus is the Son of God. És hogy ebben a hitben életünk legyen. And that uh, in this belief we would have life. Nagyon sokan élnek úgy, hogy sosem születnek meg. Many uh, live without born erre mondja Jézus, hogy újonnan kell születnetek. Jesus tells them that they should uh, born again. És sokan megszületnek úgy, hogy nem élnek. And many born but do not live. Sokan élnek úgy keresztény életet, hogy nem bíznak Jézusban. Many uh, live a uh, Christian life without trusting God. Azt mondja itt János, hogy ebben a hitben életünk van. Uh, uh, John says here that In this we have life. Az az élet, amit Jézus kínál, az egy hitbeli élet, egy teljesség. The life Jesus offers is a, uh, a uh, fullness and completeness. completeness. Ahol szívbeli bizalom van ő benne. Where we find um, um, trust in him. Ezek a dolgok azért írattak meg, hogy fölkavarjanak minket. These things were written so that they would stir up. Ami történt velünk a Sárival, az bizonyosan fölkavar minket. What has happened to Shari and me uh, uh, really stir us up. És közelebb tol a mi Urunkhoz, Jézushoz. And pushes us closer to our God. Növeli a hitemet, hogy várjam a feltámadást. Um, Uh, increases uh, my faith so that I would look for a uh, resurrection. Júdás azt írta a levelében a gyülekezetnek, hogy azért imádkozom, hogy megmaradjatok Isten szeretetében. Judas wrote in his letter to the church that uh, I pray that you would uh, remain in God's love. Hogy növekedjen a ti szentséges hitetek. So that your holy faith would increase. És mindenkor imádkozzatok a lélek által and so that you may pray uh, uh, uh through the Spirit. titeket, hogy menjetek mélyebbre. I encourage you to go deeper. Bízzatok Jézusban. And trust in Ragadjátok meg ezt a reménységet, a feltámadást. Grab this uh, hope, which is the resurrection. Nincs veszteni valunk. Because we have nothing to lose. Imádkozzunk. Let's pray. Mennyi atyán, köszönjük ezt a vasárnapot. Heavenly Father, thank you for this Sunday. Köszönjük az eledelt, amit hoztál nekünk. Thank you for the food you have brought. Köszönjük a feltámadást. Thank you for the resurrection. Köszönjük, hogy te valóság vagy. Thank you that you are reality. Szeretnénk Isten a te valóságodban élni. And we desire to live in your re reality. Atyám, én köszönöm, hogy te adsz és elveszel. Father, I thank you that you give and take away. És téged a szereteted indít and uh, your love motivates you. Uram, a te szeretetedben bízunk. And Lord, we trust in your love. Köszönöm azt, hogy szeretsz minket, a testvéreimet is. Thank you, Lord, that you love us and you love my brothers minden and sisters. hatalom neked adatott. And uh, every power was given to you. Uram, szeretnénk abban az életben élni, amit elkészítettél számunkra. Lord, we want to live in the life you have prepared for us. Minden részletében, minden elemével, Isten, azt élni, amit Te elterveztél nekünk. In every detail we want to live what you have prepared for us. És azért imádkozunk, hogy napról napra, Uram, hogy járunk, növekedjen a mi hitünk. And Lord, I, uh, we pray that uh, day by day our faith would be increased. Megmaradjunk a Te szeretetedben, Jézus. That we may remain in your love, Jesus. És hogy megtanuljunk a lélek által imádkozni. And that we may learn to pray through the Spirit. Minden dicsőség a tiéd, Uram. Every glory is yours, Neked Lord. adjuk a dicsőséget ma is. And we give you glory today. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Thank you that you are here amongst us. Amen. Amen. Isten áldjon titeket. God bless you.